Johannes hoofdstuk 21 Daarna het Jezus weer aan zijn disciples verskyn, bij die see van Tiberias. Dit het so gebeur, Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathaniel van Cana en Galilea, die seens van Zebedeus en nog twee andere disciples was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, Ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou. Sê hulle vir hom, Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: "Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?" "Nee," antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry." Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanwe die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê te vir Petrus: "Dit is die Here." Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boellyf was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, "Wie is u?" nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" meer as hulle hier? Ja, Here. Antwoord hy hom: U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wey. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here. Antwoord hy hom: U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. Jezus vraagt hem die derde keer. Simon, zoon van Johannes, heet jij mij lief? Petrus is bedroef geworden omdat Jezus om die derde keer gevraagd heeft, heet jij mij lief? En hij antwoordt om. Jere, u weet alles. U weet dat ik u lief heet. Hij zei toe vir hom, Laat mij schapen, wij. Dit verzeker ik jou. Toen jij jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: "Volg my." Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het: "Here, wie is u verraaier?" Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: "Here, en wat van hom?" Jesus antwoord hom: "As ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my?" Die gerug het toe onder die mm. broers versprei dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe het. En ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie.